Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhajeshu Trana Karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo hridayam, avar, taishyami, sarva, arta, sadhanam, shubham, ajayam, sarva, bhutanam, bhava, marga, vishudakam, om, tat, yatha, aloke, aloke, loka, mati, atikrante, he, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, hridayam, kuru, kuru karma, sadhaya, sadhaya, dhuru, dhuru, vijayante, महाविजयन्ते धार धार धारेन्द्रेश्वर छल मल विमल अमल मुक्ति ऐहि ऐहि लोकेश्वर राग विषम विनाशाय द्वेष विषम विनाशाय मोह छल विषम विनाशाय हुलु हुलु मल हुलु हुलु मल बुलु बारे पद्मा नाभा सरा सरा सिरी Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana, Praharadaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nilakantaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Shanka, Shubdane, Bodhanaya, Sváha, Váma, Disha, Stita, Krishna Džinája. Sváha, Vyagra, Čarma, Nivásanája. Sváha, Namo, Ratnatrájája. Namo, Arya, Avalokiteshvaraya. Om, Sidyantu, Mantra, Pádhája. Sváha.